فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راه نجات این راه حق راه نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راه نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راه نجات فریاد میکنیم بر راه جهان این راهی حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهان این راهی حق راهی نجات